Hala bai, marienez, eh, eguerdion Parisetik? Eguerdion deneri! Beaz, eh, Bernadette eta biak eh, hemen gira, berantian arribaturik, egiarteko egazkinak beranta piskatukan baitu, bentsa olako arotxarrarekin, dena okandugu bidian, menan egia hemen Parisen frango iguzkitzu. Hori bera, eh? ba azuza hunara teldu haitzin, baina nuai hemen aterbien gira, eta paizzen bai aro edera, eta saluzalia ibili behar izan dugu hemen, eh, uai eh, zuege eskaintzeko zonbait elikuko tasuna. Ara, bezaz, jendia gina baita, numri handian, eta hortik bastu behar gure material guziarekin, gauza frango ikusteko, zubernadet eh, zu Bernadet beraz e, prentsaurrekoan eta autetxiekin ibili ibilizira, Bai, eta erran behar da bozka urte izanez haute eh, hautetxia frango bazela hemen, bai e, kontseiliak horoko, hauzapez, gero haute eh, hautetxietaz bestalde, e, laborantxako egituretako arduradun gehienak ere hemen ziren. Eta ene aldetik eh, joan biztadena hemengo kabala batzuen ikusterat eta lehenik eh, akitaniako uh, eh, sokoaren ondoan baitu estande eder batu saian bezala Bernadet uh, irriguen, beraz oso irratinari zira zulanean? Bai hori da oso irratisinikatean uh, adien izelanean eta una nagina, saloineat uh, saloinguziko uh, oso irrati presentzia e-, ekartzea. Ez gasna saltzen edo promozioa egiten uh, eh, sormarka indako edo zer susen? Eh? Bai, promozioa lehenbiziko uh, gauza egiten dugu, autazten uh, eh, oso irrati eta oso irrati gasna desberdinak, ikan nahi baitu etxe gasnak eta leterietan eh, egiten den uh, gasna, esne gordina eta esne uh, eakiteekin egina. Eta diferentzia guziak uh, mm, jastazten ditugu eta plaza hartzen dute jendek, ez baitute usaia berendako oso irrati gasna bada eta guk hemen erakusten dugu, ebe oso irrati ez dela gasna badoak arri, baina desberdinak bat dela oso irrati uh, barnean. Beaz, eh, aipatzen duzu izo irrati, gubistan dena zautzen dugula hemen, Parisen, Parisen ezauna den uh, da, ala behar da, ikusten dutelarik, Euskal Herritik helduz ziztela urbiltzen dira lehenik. Oso errati, uh, eh, erran ezakke gehiot eta gehiot ezagutzen dutela, beden eh, entzuna dute, uh, bai, telebista horrek ikusten du, uh, duera, gero ez dute baita ezpada jastatua eta be dute beraz hemen uh, jastatzea egitea. Zaztande der bat, ardiekin, zinez erakargagia, erakargarria. Gero, jastatzen dutelarik, gustuaren atletik, zer diote? Uh, ebe eh, ahitia dira, zenta berendako ahdi gasna bat azkaja da, eta ikusten dute ez dela baita ezpada gasna azkaj bat, eta um, bai uh, ahitia dira, eta usu jastatuta positibe batekin abian dira, bai. Zuk usaia baduzu, laborantza saloinaren uh, usaia, saltzen da, Bongu hemen gira kabalekin, ez da baita ezpada merkatu bat, beraz, uh, erran nezake, bai, saltzen dugula, guk ez dugu, eh, ekartzen dugun uh, eh, gazna kantitatea saltzen dugu, izigarria eze saltzen dugu, uh, bana ez gira merkatu hortan, beraz, jendeak aizeago iduritzen zat uh, erosten dutera hemen. Hala, hori nik uh, uh, berezia da. Behar bada, e, batzuetan sartzeko, eh? erran kantitatea saltzen, ekartzen zinuten kantitatea saltzen zela, Eh, zonbat kantitate eta balio diaz, eta badakigu hemen eh, metrakaratuak eh, biziki kosta duela, sartzen ziste horreka batean edo? Mongu promozionaren zat, uh, eh, eldu gira, beraz, uh, entzatzen gira gule freshen tapatzea, baina ez da hori eh, lehentasuna. Gero gu hemen uh, akitetania eskualdearekin gira, beraz ez dugu pagatzen uh, beste uh, norbait bezain bat, uh, akitaneak laguntzen bai gaitu. Eta arere gu, uh, bo, ez dakit txusen, baina naski freshetan uh, sartzen giren, bai. Hemen metra batek edo, zoma balio du? Ez dakit bat ere, ez, ez dakit. Ez dakizu bat. hemen gu ez gira metraka. Uh, guk eh, baitugu uh, bi horren arabera da. Akitan niak baitauku guri uh, aja Ez dugu guk uh, direktuki uh, xaloinen antolatzailekin uh, gu ez gira horiekin harremanetan. Akitan niakin, akitan niak da sartzen horiekin harremanetan. Beraz, presiuak ez, ez nezazke ez, ez, ez tazkit. <laughs> Bestenaz, pertsonalki gustuko duzu giro hau? Bai, eh, plazerrekin uh, eh, elduniz, bai, unat eh, ikustea be, jendek zer dioten gure gaznaz, gure eskualetik kanpo, interesgarri baita, mana kontet ere berriz sartzea. <laughs> Eta filuz ez hau zen duzia? Hu, uh, ez dakit bat ere nunten, badakit hor dela nun bai, mana susen ez dakit, eta eniz bat ikusten. Ez. Omen begi edera ditu. Ba, seur, seur jazere, baina. uh, eh, enizu hono umjandia. Noan kuraian ementzu? Eh, bai, astezken arte, hala. Mil esker. Beaz, eh, laborantza itzulia segitzen dugu, eta hemen, eh, beaz, peio esposito urgunatik dinazira eh, zure behiarekin, eh, behi esna dut bat, beaz, eh, aurkezen altzin nuke, pixka bat, stag star bat bezala ikusia baita, guai, eh, esne mundu hortan eskolegian ere? Ba, egun onden ere, urgunatik eto gire lehen aldiko atzunat behi batikin eta hindu... Eh, atzo zen gokurtsua eta hindu amabigarren amazazpin gainean. Bon, ba, janik hemen izatea horre bat da. Eh, oita urte eh, gehiago selekziona iten dula etxean eta bururatze bat bezala mhm. Beraz, Prim Holstein agazaikin izira lanian, e, behi esnaduna, Unek zertzen eh, zure beste eh, tropari, tropako eri konparatu zer du berezi? Ba, zer du berezi, be, be kalitatea, fintasuna, eh, behar du unata jatzeko janeko ba, ba ziren berreuntza berroita mar lehen pasaia pasatu zutenak eta gero bertzien hemen egunta amabost parixat zalorineko. Janiko gizatia ederra da, bagainakien uh, eh, etxetik eto baino lehen uh, eh, eh, etzera le, lehenetan sartzen ahal izaten agarko uh, rapi hona du, judiak errandio ala me ban ba be adineko entzat baitu eskaz laupo la alturian eta luzetasunian eba epizkat me kalitatea izi kalitatea honezkoa da uh, fintasunean eta Arteko, me... Arta berezia iten dako zu etxean, gero? Uh, berezia izatu du uh, eh, jete bat eterdiz. <laughs> me, gabetik uh, berriz uh, biatuko delaik, berri lagunak etxe behintu estabilian ez du <laughs> parixen izatu dela eta beste fagore bat izain. <laughs> Beharko du esnia eman? Ah, ba, ba, ba, ba. Goetxe esnia iteko eta... Ala, ala beharkote egin, eh? Bai, gehiago laborari interesatuko gira, behaz egin duzu lehen eh, saloin uh, azinuela, behaz eh, lehen hori eh, horrek, uh, ze, ze egin dautzu? Ah, impresio nia, bon, bakiru tortzen gelako, maiz ikusteat uh, egun hori uh, unat, me uh, lehen uh, nola gama, lehen zatea egun batzuek leheno prestatu, animalia prestatu, Nik egan garbiki, bon, atzotoria atzotoria naiz, eta salonetik ez dut eh, pitxik pitsik ikusiko nion, eta sarri txeran behar duan, eh, eh, ez da hartu haze uh, launak, uh, ikusten dutzu italiano eta oitaik ez hautzen duten, janik ez hautzen duten mundu buktan ez hautzen duten jendiak ikusi dut, uh, ez dituenak ikusia behar bat, ta, ba. Alako bada. Beaz, e, zira e, gau bat pasatu duzu zure behiaikin hemen. E, antolakuntza, beaz, e, biziki untsa da behi batekin una ditia, me ala ere eskualegitik pariserat ez da egresa behi batekin. Nola antolatu zira zu? Be, antolatu ge, janeko bagiera iru asozio ge e, ne be, bisemiekin. Eta bon, e, denak hemen eta behar dut eh, mi eh, aprendiz eta etxean uh, eh, eite lanak gomingelaik. Ja, zu posible da una ditia, etxean bali bada laguntza. Etxean behar du aferatxe egitu, badie berrita marbei, behar eta badu gazte bat, kapaule dena, gudena ganda bigunez, bakarrik, bakarrik gero, familiako laguntzekin, egiteko. Ez behia, eh, kargatu zuzuk eh, atzo eh, kamion batean eta areki lan jintzira? Ez, behia hemen da, ganden uh, ostean goizien partitu da. Eta gaur, uh, noen gabian berriz gibila gaina. da. nok du antolatzen hori? Hoi ah, uh, hemen zuduesteko kamion bat uh, bage, uh, amalau, uh, ama, uh, alimalikin Goe uh, badia, bagira asei. Eh, landestaik uh, eh, lau eta Pirene jertzete beste bost. Ja, denak elgarrik? Eta denek batian egiten da kamion bat. Urtero, ama bost uh, eh, behi izaten dira selekzionatua gu aldoktaik, zudu ez Beraz, eguna zu hemen zure behiarekin, gaua, iduriz, gibeleko salabatian, e, denak elgarrekin, erdi lurian loinduzie? <laughs> Ba, Ale izatu ge, eh, bizpairu horre loiten ale biskat eta duxa bat hona hartzen gago izan ale hotel bateat. <laughs> eta bon, ba, atzoatxean eh, konkur ondoan, eh, ba, beti izaten den bezala, iziarri gau luzia izatu da eta hartako <laughs> gazte batzok oinon eskaskitu guztuntan lanak egiteko hemen biskat. Beaz, jendia pasten da, ez hau du, behia edo... Agaza hau, zer diote, rapea hundi hori ikustita eta? Ba, profesional mailean jendeak eh, ez du gauz handik erraten, me, ba, hemen uh, eh, parista gero denek erraten getuzte, hame eh, ah, zer die behiak denak uh, megia die, xurra, uh, ez dute komprenitzen, ez nieiteko gina dela. <laughs> Batek uh, santzion, uh, hemen, Eh, zetako izen hori meiget txera eta uh, eh, reposta mantzion, Jan eh, Miss Franz, uh, Jan zen. ah, Franz eta behiari komparatzen ala ere, eh? <laughs> Ez behiari komparatzen, me bon, uh, bauzu behia konkurtsu batean uh, Miss bezala presentatu. Mm, bon, bon. Ordean hemen zure lana da ikusten zitut balde batekin, zer da hori? Eh? Baldea, horzen dako duzu. Ah, baldea, guai, askin nozu behatzia zein duten horrek ah, behiteko egin behartu eta ez, ez ikintzeko, segidan bildu ah, hartako bat edo gilean. Behiak buztan altsatzen hila, izuk eh, da, eh, baldea ateatzea zu? Normalki behar eme, bon. edo ez dura soberai. <laughs> Eldu da. Belarra jandu hasteko? Ba, belarra eta, bon, eh, gehorrek hartzen uh, nola Etxetik agiak ditu uh, jateko eta gehienak. Be ba, hemen maten zozte hartua, maten belaga eh, eta alimanak ebai. Hori zendako gentzena, usain handako edo? Ez, alimalia garbi etxikitzeko. Ah, bai, Eta zeiten duzu horrekin gero? Hoi, horretxo bat eta beta badak anboat eratera eman gero eta hemengo maskota, jakin duzu uh, bazela maskota bat, behi bat, uh, filuz deitzen dena izan zirea ikusteat. Ez dut ikusi joan. <laughs> eta, ez zira bostasola? Ez, ez, ez, ez, netzat, ez Zuria bakarrik eda irena. <laughs> Ez, da, nedia ez, me bon, guk, eh, gu alimalien... Uh, Zatetorriage eta etxen alimalian izu ez da maskoten ondotik ibiltzen. Ongi, mile esker hasteko? bai. Olala, horren semia jarri katsemaiten dugu bere behiaren aintzinean, begiak pixka tipi? Ha, piskat bakarrik ez, hainitz tipi. Ah, begiak eta botza galduik? Ha, ah, bai. Ze gertatzen da? E, gaua laburra, orduan eh, gau jokasko komina eta beti lan nahi marra, orduan eh, gaizki. Gaizki egun, baina gaueko horretzapen honekin? Bai, bai. Ez, ez, ez. Eran behar da, besta imertzela, hemen eh, balio du beste itia, hemen gola eh, animaliak e, eramateko, orduan gue, guen, besta, besta zen, orduan gaur gaizki izatea gaur lana nahi zanen dame, ez da, ez da kesatu behar. Beraz, besta egin duzula, e, txemia, etxaldeari interesatia? Bai, bai, etxaldean de nita nea nahia, orduan iruak etxean ge, eta orduan eh, denak interesatuak. Ni etorri naiz astapenetik e, eh, nik segitu dut behia konkurtsu guzia, eta, eta guain eh, unatua naiz, orduan guain kontent izanen naiz ere etxea sartzea. Zure aitak lana handia egin du, e, etxaldean genetika mailan, eta uzten du lan tresna bere semer? Abai, ah, bai, bai. guen guri gero ez, ez du bat e, imposatu gu etxaldea hartzea, guk e, indugu nahi dugulako, bianaiak eta eh, belana gaur eh, hemen Parisean etortzea, nola san. Da belana eta gu segitzen du eta ez ge hemen aiatzen bi urteko lanekin hemen urtiak eta eta hola di Berda, berba genetika ogoi urte. Ez, hor, gaur Parisa da ugoi urteko lana, genetika, migak, migak handiazi, gero behiak, behiak zartuz, eh, eguneroko lana da, gaur, gaur pozige, gaur bestatik bat da, be eguneroko lanen oparia da hemen etortzea. Eta urguñako erri batian hartzea laborari? <laughs> Zaila lurren aldetik. Uh, eh, nola gandoni banelo itzune eta endai hartian, Jakinez eh, metrakarretuen metrak presioa, eh, laborari zaitea zaila da presioen aldetik eta, eta lugen aldetik, baina gero, gero animalean aldetik, maite bali animaliak, urgunian izaitea edo Euskal Herriko eh, Barnek gauza berdina da. Zeur, uh, nola zan, lugen aldetik zailago dela kostaldean, barnekaldean baina. Beraz, ez zitut gehiago uh, eh, narda aziko, ikusten zitut zine zakitua, kura jaon? hon? gainit. Gero eh, Esposito familiaren uh, gira beti, eta ikusle gazte bat, eskora zari, behaz, nuntik heldu zirazu? Uruña. zure izena? Kioke. Kioke, behaz, uh, ez hau duzia behia. Bai. Nolaz? nire aitak egan Ba zela eh, behi bat unat gina zela? Bai. Eta zu, ez zira eskolan, egun? Ez, bakantzetan. Eta bakantzetan heldu zira Pariseratzu, demora pasa? Bai. Bon, lehen aldia duzu eta heldu zinera? Bai. Eta? Ze, no, ez, haur begi batekin nola ikusten dituzu emengo uh, eh, kabala guziak? Uh, politak. Bai. Eta ongi pasatzen dut. Bai? Bai. Zer duzu gehien ikustukoa? Artiak eta zaldiak. Eta jiruet beraz, eh, urgunako behia? Bai. bai. bai. Nola zira? familian? Ez. Nola, nola gintzira unat? Uh, eh, egazkin ez. Bai. Eta... Ebe... Treina ez etorri gira apartamendura. Bai. Boizuntan eh, arribatiak zizte? Ez. Asterenean. Ah, bera zonbait egule zibilia zira jaanik hemen, ha? Eh? Atzotik. Bai. Eta gauza honak jan ere? Bai. Gehienik harritu zaituen gauza bat errazu? Eh, uh, eh, atzokoa, pizza. atzoko pizza, ha, <laughs> ah, bon. Eta kabala itxusiena behar bada? Ez. Bo, ebe araiz pizza jalan duzu istantian ere. Bilesk... Ez? Ez. Ez? Adio.